يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس Inna Allah la yahdi alqawm alkafirin, ewe mtume fikisha ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako mlezi na ikiwa hukufanya hayo basi hukufikisha ujumbe wake na Mwenyezi Mungu atakulinda na watu hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafiri Qul ya أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ۖ وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين Sema, enyi watu wa kitabu, hamna lenu jambo mpaka muishike Taurati na Injili na yote mlioteremshiwa kutokana na Mola wenu mlezi na hakika ulioteremshiwa wewe kutokana na Mola wako mlezi yatawazidishia wengi katika wao waasi na ukafiri basi usiwasikitikie watu makafiri innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiun wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Hakika walioamini na Mayahudi na Masabii na Wakristo waliomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na wakatenda mema basi hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Tulifanya agano na wana wa Israeli na tukawatumia mitume. Kila alipowajia mtume kwa wasioyapenda nafsi zao, wengine waliwakanusha na wengine wakawaua.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 Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona hayo wayatendayo. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار Hakika wamekufuru waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Mariamu.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 Hali hakuna Mungu ila Mungu mmoja. Na ikiwa hawaachi hayo wanayoyasema, kwa yakini itawakamata adhabu chungu wale wanaokufuru. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم Je, hawatubu kwa Mwenyezi Mungu na wakamwomba msamaha? Na Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu. ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون Masihi mwana wa Maryam si chochote ila ni mtume. Wamekwisha pita mitume kabla yake. Na mama yake ni mwanamke mkweli. Wote wawili walikuwa wakila chakula. Angalia jinsi tunavyowabainishia aya. Kisha angalia vipi wanavyogeuzwa. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم Sema, je, mnawaabudu badala ya Mwenyezi Mungu wale ambao hawawezi kukudhuruni wala kukufaeni na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia, mwenye kujua. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل Sema, enyi watu wa kitabu, msipite kiasi katika dini yenu bila ya haki, wala msifuate matamanio ya watu waliokwisha potea tangu zamani na wakawapoteza wengi na wenyewe wakapotea njia iliyo sawa. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ewe uliyetumwa na Mwenyezi Mungu, waeleze watu yote uliofunuliwa na Mola wako mlezi, na waite wafuate huo ujumbe, wala usiogope maudhi ya yeyote. na ukitofanya hivyo, basi imekuwa hukufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwani wewe umekalifishwa ufikishe ujumbe kwa watu wote. Na Mwenyezi Mungu watakulinda na maudhi ya makafiri. Ni mtindo wake Mwenyezi Mungu kuwa hamnusuru aliyepotea akayacha haki. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi makafiri kwenye njia iliyokaa sawa. Ewe mtume, waambie watu wa kitabu, yaani Biblia, Hakika nyinyi hamtakuwa mnafuata dini sahihi ila mtapozitangaza hukumu zote za Taurati na Injili na mkazitenda. Na mkiamini Kurani iliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu kwa mtume wake kwa ajili ya kuongoa watu. Na yakinika ewe mtume kwamba wengi wa watu wa kitabu watazidi udhalimu na ukafiri na inadi juu ya Qur'ani kwa uhasidi wao na chuki. Basi usiwahuzunikie watu ambao wametiwa muhuri wa upinzani. Hakika waliomwamini Mwenyezi Mungu yaani Waislamu na wafuasi wa Musa katika Mayahudi na waliotoka kwenye dini nyinginezo na wafuasi wa Isa katika Manasara wote hao wakisafisha imani yao kwa Mwenyezi Mungu na wakaamini kufufuliwa na malipo na wakatenda mema kama ilivyofunzwa na Uislamu hao wote watasalimika na adhabu na watakuwa katika furaha ya peponi siku ya kiyama. Sisi tuliagana na Mayahudi, wana wa Israeli kwa agano madhubuti katika Taurati kuwa wafuate hukumu zake. Na tukawapelekea manabii wengi wawabainishie na wawatilie mkazo ahadi yetu. Lakini walivunja ahadi, wakawa kila akiwajia mtume ambaye hakuwafikiana na matamanio yao ama walimkanusha au walimuua. Na hao wana wa Israeli walidhani hawatapata majaribio yani shida za kufafanua baina ya waliosimama imara na wasiosimama imara. Kwa hivyo hawakuweza kustahamili, bali wengi wao walipotea wakawa kama vipofu na viziwi. Wakaiacha haki na Mwenyezi Mungu akawapatiliza kwa madhila. Baadaye waliporejea kwa Mwenyezi Mungu na wakatubu, alikubali toba zao na akawarejeshea utukufu wao. Lakini baadaye tena wakaingia katika upotofu na wakawa kama vipofu na viziwi. Na Mwenyezi Mungu anawajua vyema na atashuhudia vitendo vyao na atawalipa kwavyo. Wenye kudai kuwa Mwenyezi Mungu yu katika Isa bin Maryam, hata kawa yeye Mungu kama wasemavyo Kristo hii leo, hakika wamekufuru. Yeye Isa hana dhambi ya haya, kwani hakupata kudai hivyo hata mara moja. Bali yeye aliwaamrisha wana wa Israeli wamsafie imani Mwenyezi Mungu peke yake kwa kusema, hakika Mwenyezi Mungu ndiye aliyeniumba mimi na nyinyi na ndiye anayeniendeshea mambo yangu yote na kwamba kila mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu malipo yake ni kuwa hatoingia peponi kabisa bali ataingia motoni kwa kuwa amekiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu na mwenye kuvunja mipaka yake hataepuka na adhabu. Yesu kasema, sikia Israeli. Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Marko 12:28. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Yohana 5:30. Ninaapa kwenda kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Yohana 20:17. Haiwi mwenye kudai kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja katika utatu kama wadaivyo Kristo sasa awe anamuamini Mwenyezi Mungu. Na hakika iliyothibiti ni kuwa hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja pekee. Na ikiwa hawa waliopotoka hawatoache itikadi zao potovu, wakarejea kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu, hapana budi ila itawasibu adhabu kali. Biblia inasema kuwa ya kwanza katika amri kumi alizopewa Musa ni usiwe na miungu mingine ila mimi. Kutoka 23. Wewe umeonyeshwa haya ili upate kujua ya kuwa Bwana ndiye Mungu, hapana ila yeye. Kumbukumbu la Taurati 4:35. Katika Injili ya Yohana 17:3, Yesu anamsemeza Mwenyezi Mungu, na uzima wa milele ndiyo huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Je, watu hawa hawaziachili mbali hizo itikadi za uzushi na uongo wakarejea kwenye imani ya Mwenyezi Mungu na wakaomba wafutiwe dhambi zao walizozitenda hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa maghfira mwingi wa rehma Isa bin Mariamu si chochote ila ni mwanadamu aliyepata neema ya Mwenyezi Mungu kwa kuteuliwa kuwa ni mtume kama walivyomtangulia wengi kabla yake. Na mama yake Isa ni mmoja katika wanawake aliyejaliwa kuwa ni mkweli katika kauli yake na mwenye kumwamini Mola wake mlezi. Na yeye na mwanawe Isa walikuwa wana mahitajio yanayohitajiwa na kila mwanadamu kama kula na kunywa na kwenda haja. Na hizo ni dalili za ubinadamu wao. Basi hebu zingatia ewe mwenye kusikia hali ya hao walioingia upofu hata hawaoni dalili za ishara zilizowazi ambazo amewabainishia Mwenyezi Mungu. Tena zingatia vipi wanaiache haki juu ya kuwa ni wazi kabisa. Ewe mtume waambie hawa wapotovu vipi mnamwabudu Mungu asiyeweza kukudhuruni kwa lolote mkiacha kumwabudu wala hawezi kukufaeni kwa lolote mkimwabudu vipi mnaacha kumwabudu Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndiye Mungu mwenye uweza wa kila kitu naye ni mwenye kusikia na mwenye ujuzi ewe mtume waambie watu wa kitabu yaani Mayahudi na Wakristo Mwenyezi Mungu anakukatazeni msivuke mipaka katika itikadi zenu hata mkaingia katika upotovu, mkawafanya baadhi ya viumbe vyake kuwa ni miungu au mkakanusha ujumbe wa baadhi ya mitume. Na anakukatazeni kufuata matamanio ya watu waliokutangulieni, walioacha njia ya uongofu na wakawazuia watu wengi kuifuata njia hiyo na wakaendelea katika kuepuka njia ya haki.